Sveiki tamstos, prie mikrofono Audrys Antanaitis. Nu, žmonijos pradžios buvo kovojama dėl valdžios, nes valdžia teikė galę, turtą, galimybės, privilegijas, teikė galimybės spręsti kitų žmonių likimus, būti svarbiausiais. Tačiau jie kažkada valstybės valdė ir istorijos eigą lėmė karaliai ir imperatoriai. Viskas buvo suprantama ir paprasta, tai dabar galių svertai yra pasislėpę. Ką gali prezidentai arba koks bankų vaidmuo? Ar egzistuoja slaptosios organizacijos, kurių nariai ir priima pasauliui lemtingus sprendimus? Kas nusprendžia pradėti karus, įvesti armiją ar išvesti armiją, nuversti diktatorius ar pasiūlyti kitiem kraštam demokratiją, tarkime. Apie tai mūsų šios dienos rakte, kuriame dalyvauja nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas. Labą dieną. Labą dieną visiems. Bei leidėjas Gytis Vaškelis. Labą dieną. Labą dieną. Na ir Rolandai, mes daug esame kalbėję apie tai, kas iš tikrųjų kokius siūlus tampo. E, mūsų pokalbiai turi jau ilgametę tradiciją. Ar galėtum priminti, apie ką mes kalbėjome ir kurios tavo prognozijas pasiteisino? Mano nelaimė beveik stambesios visos. Tai yra. Ir aš už ten ir sakau, kviečiau šiandieną tuos laidų dalyvius, kurie tada draskė mum akis, kad ir su, pameni vieną kartą buvo apie reitingų agentūras laida. Mhm. Ir ką šiandieną sako Europą? Kad reitingų agentūros yra politizuotos, jos turi savo konkrečius užsakovus ir apmokėtojus jo darbo. Aš tą sakiau prieš, kiek čia, prieš penkitą metų turbūt. Taip. Ir tada buvo čia šitoj studijoje įsidėjo garbus oponentai su garsiais vardais, kurie šaukė rėkė, kokias čia nesąmonės išneka. Irako karas, Afganistano karas, ES reikalai. Ką tik jūs norit? Pilna tokių dalykų. Gerai, tai sakysime, pasiteisina tos prognozijos, bet tada ar mes turime atsakymą į tą pagrindinį šios dienos klausimą, kas vis dėlto tada tos procesus reguliuoja ir lemia? Ir apie tai esam kalbėję. Procesus lemia pinigas ir labai didelis pinigas. Ir jeigu kažkas e, tuoj sakys, kad čia yra samokslo teorijos, Tai, tai nežinia, ar to sakys, gal dar. Ja, iš klausytojų, iš klausytojų, iš klausytojų aš turiu minį. Mhm. Aš klausytojams pabandyčiau taip pasiūlyti pagalvoti. Įsivaizduokit, kad jūs turit Lietuvoje milijardą eurų. Jūs nelabai žinotumėt, kur juos padėti. Tai sunku paprastam žmogui yra įsivaizduoti, bet tie, kurie supranta, jie supras apie ką aš neku. Kada jūs turit šimtą milijardų, jums natūraliai reikalinga kita erdvė. Kad tuos pinigus išsaugot ir jais operuot, jūs pradedat mąstyti ir kitom kategorijom neišvengiam. Kada jūs operuojat trilijonais, neišvengiamų jums jau net viso pasaulio yra maža. Ir pagrindinė ekonominės krizės priežastis tai yra tame, kad pinigų yra sukaupta tiek pasaulyje, kad jų nebėra kur padėti. Iš čia buvo sukilusios naftos kainos ir dabar jinai yra spekulacinė ta kaina. Iš čia kyla kol kas akcijų vertė. Čia, čia, bet apie visą tai reiktų daryti atskiras mhm. laidas. Pranta, nes jeigu aš pradėsiu dabar aiškinti, kaip tie procesai vyksta, tai čia mes pusę laidos apie tai šnekėt. Dėl to aš tik nubrėžiu punktyrus. O kas operuoja tais e, trilijonais e, ir, ir, ir kitais? Operuoja pinigais? transnacionalinės kompanijos pirmiausia. Bet ar jas galima įvardinti? Be abejo. Johnson Johnson, Coca-Cola, Pepsi-Cola, pagrindiniai bankai, Bank of America, Golden Sachs ir panašiai. Vis, visas pasaulis žino šitos darinius. Tai yra, o politinius procesus e, tos kompanijos irgi lemia? Nu, aš tik vieną pavyzdį pasakysiu. Per paskutinius prezidento rinkimus Junktinėse valstijose, kai buvo Obamos ir, bu, ir šito, ir Makeino konkurencija, per CNN buvo tokia laida. Ir žurnalistas ten rodo lentelę, kas finansuoja būdų kandidatus. Pirmės penketukas tie patys. Jie finansuoja ir vieną, ir kitą. Ir jis kreipiasi iš, iš studijos, iš žiūrovus per sieną, aš sakau, mačiau šitą. Tu sakau, kokia čia demokratija tada, apie ką mes kalbam, supranti. Ir kuo baigėsi Amerikos liaudės 200 metų e, kovos už savo teisės, kada Kada iš tikrųjų tos pačios kompanijos... Be, turi... Nu ir žiūrėkit, ir kas atsitiko prasidėjus ekonominiai kriziai. Kas buvo išgelbėti? Buvo išgelbėti bankai, Jiems buvo mesti didžiuliai pinigai, o ne mesti, o atspausinti paprasčiausiai. Čia vėl atskira, reik, atskira laida reikėtų daryti. Vieną tik sakinį pasakysiu žmonėms. Amerikos biudžetas, kuris e, at finansiniai metai baigėsi rugsėjo 30, pas juos taip skaičiuojama yra. Pas juos bus e, biudžeto deficitas pusantro trilijono dolerių. Jūs galite įsivaizduoti šitas kaip pusantro trilijono. Kiekvieną mėnesį, kiekvieną mėnesį Amerika surenka pajamų vos nedvigubai mažiau, negu daro išlaidų. Ir tada jūs patys savęs paklauskite. O kaip jie gyvena? Kiek tas gali, ne, kiek, kiek tas, tas gali, gali tęstis? O, o toks santykis pajamų ir išlaidų jau yra 23 mėnuo. Škia, du metai. Ir jie kol kas visą tą daro paprasčiausiai, vėlgi atskira laida būtų, kaip jie tą daro, bet tai yra grandiozinė avantūra. Tai yra pasaulinio masto žulikystė, apie kurią, nu, kas nori žinoti, jau žino. Bet jie bandydami išsaugoti savo pinigus ir per pinigus savo valdžią, šiandieną iš paskutiniųjų va šitos visus judesius daro ir darys toliau. Ir kur yra bėda visų mūsų, ir lietuvių, ir lenkų, ir ko tik jūs norite, ir prancūzų, tai yra žmogaus įda. Nesenai perskaičiau tokį visuomenės gradavimą. Čia ne mano sugalvota kartuoju. Mes tik tiek, kad su tavim audrėsam ne vienoj laidoj kalbėję apie tai, kad yra manipuliuojamieji. Ar ne? Taip. Yra tie, kurie manipuliuoja. Nu ir tam tokia tarpinė. Mhm. Tai iš esmės pasirodo net visas mokslas yra apie tai. Psichologai tik skiria keturias dalis žmonių. Avis, šunis, vilkai ir piemenys. Ir ką jie sako? Potencija suprast, kas darosi pasaulyje, turi tik, šu, tik tais vilkai ir piemenys. Avis ir šunys iš principo jiems yra neduota susigaudyti va šitoj visoj su, sudėtingybei pasaulio. Ir čia atsiranda va tos spekulacijos ir tas pasaulio valdymas. Per čia per čia. Gerai, gyti, taigi demokratija, demokratiškai išrinktos vyriausybės, prezidentai, parlamentai šio laikinėme pasaulyje, kokį vaidmenį jie vis dėlto vaidina? Na, nu, aš tik tai galėčiau pasakyti, kad tikrai samokslo teorija veikia. Bet ką gali paaiškinti vieną vienintelę priežastį - samokslo teoriją. Mūsų valdo kas? Masonai, Amerika, Kinija, Rusija, nu kas nori. Bet mes čia prie ko? Mes esame maži. Kokia mūsų didžiausia įmonė? Jokius penketukus ar penkišimtukus nepatenka, universitetas net į penkišimtukus nepatenka. Mes esam, nu, to proceso nuo šaly, sakykime. Vat aš dabar naujausią sugalvojau teoriją tokią, kad BP specialiai susprogdino tą grežinį, kad e, Meksikos įlankoje, kad sustabdytų golfo srovę ir kad jinai sustojusi atšaldytų Europą. Nu ir vat iš to, kas nors vėl išeis, reiškia, tokio baisaus. Iš principo labai nesudėtinga konstruoti tokius visokius Bet tai, tai ką, nėra tokio samoningo siekio procesus pasaulio valdyti. Tada ne. ką, jungtinės tautos, NATO. Ten, Aš nemanau, kad yra vienas pasaulio. centras, kuris viską valdo. Nu, tokio greičiausiai nėra. Vienas. Yra interesas, tarkim, iš tikrųjų didelis pinigų masės jo sukuria interesus, bet demokratijos tam ir yra, kad nu, bandytų pasipriešinti. Ar pasipriešina, ar iki galo pasipriešina, čia yra kitas klausimas. Ir vėlgi labai lengva e, nu, konstatuoti, bet žymiai sunkiau pasakyti, o kągi daryti. Mat, mhm. sako, Amerika prasiskolinus, tai ką, atsisakom dolerių, rusai siūlė atsisakyti dolerių, įvesti kitą valiutą, pažiūrėkim, kas įvyko. Nieko nevyko, <laughs> nes jie jokios jėgos neturi. Ir kinai turi tų dolerių daugiau negu reikia, arabai turi daugiau negu reikia, nes jie pardavinėja naftą dujas, pinigų yra. Ir tos didžiosios baisiosios kompanijos, kurios valdo pasaulį, vis po truputį tampa kinų, arabų šalių nusavybę ir, ir, ir nebežinai tada, tai gal mūsų jau islamas valdo tada. Bet vis tiek pasakyti, didžiosios kompanijos, kurios valdo pasaulį. Ne, nu, aš nežinau, jos valdo, mes gal manome, kad jos valdo, tikime, kad jos valdo. Ar jūs turite tokių įrodymų? Galime nuspėti, galime galvoti, kad, reiškia, Sorošas yra ten prieš Ameriką dabar dažnai išneka. O gal Sorošas yra Amerikos įrankis? gal spekulacijos yra tos visos, kuri, kuriomis jis uždirba, yra kažkieno suplanuotos tam, kad jis operuotų tam, tikru, tam tikromis sumomis. O ar nėra baisu, kad mes nežinome tada iš tikrųjų? E, gal mes ir nežinome, o ar mes nuo to, kad mes žinosime, kas nors pasikeis? A, geras klausimas. Nuo jos e, galėsime pradėti nuo šito klausimo antrąją pokalbio dalį. Audrys Antanaitis tęsia rakto pokalbį, šiandien klausime, kas iš tikrųjų valdo Žemės planetą. Ir priminsime, kad e, rakte dalyvauja nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas bei leidėjas Gytis Vaškelis. Rolandai, keletas klausimų. E, Gytis sako, tam yra demokratija, kad jinai priešintųsi kapitalui. Pirmiausia, ar šio laikinė demokratija priešinasi ir ar yra pajėgi pasipriešinti. Nu, antras klausimas, e, ar svarbu, kad mes žinome, ar nežinome, kas iš tikrųjų mūsų valdo. Niekas gali ir nepasikeisti mažai Lietuvai. Oi, ne. Pirmiausia, mes nenorim žinoti. Aš nenoriu ir net e, mano kolega pašnekovas, jis paprasčiausiai nenori žinot. Nes tam reikia skirti laiko įsiaiškinti, kas darasi su finansų sistema pasaulio. Tai nėra šiaip su, kad tu atsisėdai pusvalandį perskaitai kažkokį tai bulvarinį laikraštį ir supratai. Tam reikia skirti labai daug laiko, norint suprasti. Ir čia vėlgi sakau, mes galėtume atskirą laidą daryti. Ir aš tada pabandyčiau įrodyti, kad finansinė sistema, vat, kurioje mes gyvenam pastarosius 50 metų, turėjo savo fizinių galimybių ribą. Toliau tiesiog jinai negali egzistuoti tokiu pavydalu, kaip egzistavo iki šiol. Pasaulio, Pasaulio vakarų pasaulio. civilizacijos. Taip, vakarų taip. civilizacijos. Nes jinai gyveno skolon. Tai buvo pinigų emisija, kada buvo panaikintas aukso standartas. Atsirado nekontroliuojama galimybė emituoti pinigus. Ir vakarų visas e, grožis, tas pastarųjų keliasdešimt metų, yra sukurtas va šituo pagrindu. Ir jis jau priejo savo fizinių galimybių ribą. Čia vėlgi, aš nenoriu užsiciklinti šitoj vietoj, čia atskiras laidas. Na, reikia, priimame, kad, kad iš tikrųjų finansinis. Ir dėl to žinoti, žinoti ne tai, kad reikia ir kad tik žinojimas galėtų padėti apsisaugoti nuo negatyvių reiškinių, kurie ateis ir į Lietuvą taip pat. Dabar apie demokratiją. Nu, kiek jau mes kartų šnekėjom, nu, klausytojai, mėly mano. Nu, patys savo jūs atsakykit. Vat bus savivaldybės rinkimai. 18 metų žmogus, paauglys praktiškai, gauna mandatą ir eina balsuoti. Ir jūs imsit man įrodinėti, kad jie supranta, ką jie darys, už ką jie balsuos, ko jie nori, kokios tos partijos, ko jos siekia. Jūs imsit šitą man įrodinėti? Na, kaip balsuoja mūsų piliečiai, mes matome. Tai ne tik mūsų piliečiai, audry. Viso pasaulio piliečiai yra vienodi. Čia ir, ir yra visas suktumas to žaidimo yra duodama atsiai teisė kiekvienam pasakyti savo nuomonę, bet ar jūs manims įrodinėt, kad kiekviena ta nuomonė yra vienodai vertinga? A ką, kad koks nors dabar žmogus jums sakyti, aš manau, kad du kartų yra penki. Tai ką, jis turi teisę į šitą nuomonę ar neturi teisę? Jis turi ir tarp kitko į šitą jo nuomonę bus labiau atsižvelgta negu į to, kuris sakys du kartų. Nu, bet du kartų tai yra keturi. Ir kitaip negali būti. Tai čia juk yra esmė. Ir kas iš to, kad dabar mes suteikiam galimybę tuose vadinamuose demokratiniuose rinkimuose kiekvienam pasireikšti. Bet jeigu jis nesusigaudo, tai ką pavirsta ta jo saviraiška, ką jinai pavirsta? Jisai, jis net prie, pats prieš save balsuodamas dažnas nesuvokė šito. Du kart du yra keturi, bet tai neįdomu. Du kart du. Penki, Ta, austanka tai, tai nieko, palauk, tai čia yra dar kita, aš ne veltui paminėjau šitą skirstimą žmonių, kaip sakau, ne mano klausytojų sugalvota. Psichologų jau senai pasirodo sudėstyta. Yra avis, šunys, vilkai ir piemenys. Ir dėja, bet avis ir šunys pagal juos, ne pagal mane, yra nepajėgų susigaudyti. O piemenys turi vest tuos žmonės, kitaip nebūna. O kada vyksta demokratiniai rinkimai, dažniausiai kas atsitinka? Mes renkam piemenis. Daž... Ne, priešingai. Taip, mes renkam, mes turėtume rinkti. Taip. Bet jeigu Bet kad tu sugebėtum išrinkti, tu turi suprast, ką tu renkiesi. Daug tu audry pažįsti žmonių, kurie susigaudo, kas čia darosi ekonomikai pasaulinė. Daug susitokių. Vienetai jų yra. Tai ką gali tada nuspręsti tas balsuotojas? Ir tada gaunasi, kad avis išsirenka piemenių tokią pačią avį. Ir kas gaunasi? Kada avis pradeda vadovauti avims, vilkai išpjauna tas avis. Štai, užtat, o, o pažiūrėti šitą atvirom akim. Oi, kiek dabar daug klausytojų supyko ant manęs už to žodžius. Tu ką, sakys. Ašgi suprantu, kaip sunku yra pripažinti šitą. Bet aš čia tokia iš šona vieną pavyzdį. O Indijos kastos. Ar ne iš to paties supratimo išaugo Indijos kastų sistema? suprantant, kad žmogus iš prigimties nėra visi vienodai pajėgų susigaudyti. Ir ta kastų sistema pakankamai gyvybinga. Na, šiais laikais jau sunku pasakyti, bet iš principų kaip, kaip, kaip fenomenas. Aš manau, kad šaknis yra iš supratimo visuomenės va šitokio dalinimuose. Savo metu, kai aš labai studijavau indų filosofiją, prieš daugelį metų, prieš dar prie bolševikų, mane nustebino, kad, sakykime, jogos sistema, jinai yra dalinama į begalę skyrių. Hatka joga, džnana joga, nu, rašo. Aštuonios pagrindiniai. Kokios, aštuoni pagrindiniai. Bet, bet kur esmė yra? Pagal žmogaus sugebėjimą suvokti. Jeigu tu esi paprastas toks fizinis žmogus, tau hatka joga. Jeigu tu esi rinkęs į tokį į Dievo meilę, tau hakti joga. Jeigu tu jau toks gudrus, kad nėra kur toliau eiti, tau džnana joga. Škia, kaip yra suvokta, kad kiekvienam reikia to savo keliuko į, į, į, į tikslą. Gerai, tai tada gyti 2 kart 2 yra 4, bet neįdomu, ir, nes todėl avys renka avis. Demokratija. Aš tai vėlgi nematau čia alternatyvų. Tai jeigu nerenkam, tai tada skiriam ar pasiimam? Mm, pasiimti klausimas, kas. Ne, galėtų. nu taip, kažkas nuspręs, kad jis yra teisingas, taip. ga, galingas, galintis. Taip, su išpink yra problema ir, iš tikrųjų. Ir va čia tada turim Kas kitą kelią. 20 amžiuje jis gerai patikrintas yra. Ja? Tai yra pasiėmė Hitleris ir pasiėmė Stalinas. Nu, Hitlerį išrinko. Na, sakykime, kad nu, išrinko. išrinko. Nu, taip, kaip, kaip. Bet paskui jisai pasiėmė pažįstamus. Nu, taip, kadangi, kadangi buvo dvi didelės jėgos, jos tarpusavį ir kariavo. Ir nebūtų vienos iš jų kažkurios, būtų visai kažkas kita. Nes Hitleris, tarp kito, jis irgi augo, kai, kai buvo, reiškia, vis tik tai Stalinas šalia. Ir, ir čia niekur nedings. E, kitas dalykas dėl demokratijos suvokimo. Čia, matot, yra toks dalykas, man gal, sakykime, irgi tas daugumos valdžia nėra pati geriausia. Aš gal sakyčiau, kad irgi išminčių taryba yra geriau. Mhm Bet, kaip sakot, nu, ateina vilkai ir visus išpjauna. Ir, ir piemenis, tarp kitko, išpjauna šiais laikais. Ne tik avis. Ir psichologai, jie, prasme, viską galima mes su, suvesti į schemas, bet čia mes, e, kaip pasakyti, yra ne tik e, psichologai, yra ir sociologai. Ir vat, e, pasižiūrėkim, kaip visai nesenai vienas statistikos departamento direktorius buvęs Lietuvą suvedė į schemas ir ką mes dabar turime. Ja? Aišku, jam tai baigėsi ne taip blogai. Nelabai gerai baigėsi. Nors tiesa dar nesibaigė. Jo, ir šitoj vietoj paskutinį dar momentą dėl demokratijos. Šveicarijoje, kurią mes laikome demokratijos klėstėjimu šalimi, kuri gyvena iš bankų pinigų, ten labai daug milijonierių, slepiamos yra visokios lėšos ir šito Šveicarija gyvena. Demokratija klesti. Demokratija yra brangus daiktas Ir toj klestinčio demokratijos šalyje dar visai nesenai vienam kantone tik tai panaikino teisę, e, suteikė teisę moterim balsuoti. Nors mes sakom, kad demokratija yra, Šveicarijoje jau ten viskas vyksta porą šimtų metų. Tai va, ar mes galime tokią schemą įvesti Lietuvoje, balsavimo suteikimo kažkokį cenzą, ne tik tai 18 metų? Kaip atrinkti? Vis dėlto Lietuvą gyti veikia pasauliniai procesai. Irakas, Afganistanas, CŽV kalėjimai, Kusaitės byla ir taip toliau. Visa, visa, tai, visa tai yra pakankamai nemažas triukšmas, triukšmelis, sakyčiau, kai reikia kokias kitas problemas išspręsti. Aš sutinku, kad veikia, mūsų žmonės išvažiuoja į pasaulį, e, jį pamato, vieni grįžta, kiti ne. Mm, esu matęs, su, pažįstu daug žmonių, kurie grįžta arba nori grįžti, suvokia savo, savo tapatybę jie išvažiuoja ten ir jų klausia, tu kas? Jis bando pasakyti, kad jis atvažiavo čia dirbti, sako, kas tu toks, iš kur tu kilęs, kokie papročiai, kokia tavo šeima. Ir, ir tarp kitko, daugelis suvokia, kas nesuvokia, nu, visokių pavyzdžių yra. Vat, skaičiau visai nesenai, kaip Anglijoje kažkokioje ten mėsos gamykloje lietuvis su, su saviškiais net lietuviškai nešneka. Bet leidžia, kad su, jam sakytų lietuviškai. Nors pats angliškai labai blogai šneka, bet jis jau matyt laiko save aukštesniu. Tai vad visos šitos situacijos, kurios, kurios ką tik minėjot, 20 amžiaus literatūroje pasaulyje yra neblogai išrašytos. Ir iš čia atsiranda antiutopijos žanras. Jeigu iki to būdavo utopijos, kaip bus gražu gyventi, tai 20 amžius mus atveda į visai kitą, į antiutopijos žanrą, Ir apie ką ponas Rolandas šneka, ten irgi yra senai tai aprašyta, ne jis pirmas apie tai pasakė. Apie tai, kad visi lygus, kai kas yra lygesnis ir taip toliau, ir taip toliau. Tos istorijos yra pakankamai žinomos. Žymiai sunkiau pasakyti, o kaip toliau gyventi. Juk visas pasaulis buvo iki dar, dar pasidavęs Vukijamos to gražaus ateities gyvenimo vizijai, kai jau istorija pasibaigė ir dabar tik tai bus klėstėjimas. E, Gyčiai, bet kitaip tariant, mes gyvename blogoje sistemoje, kai mūsų valdo kapitalas ir kai mes e, avys renkame avis, bet iš esmės e, jokio šanso ką nors pakeisti mes neturime, nes paprasčiausiai nesugalvojame, kokia sistema būtų geresnė. Ne, aš manau, kad mes iš principo, jeigu rodome bet kokius veiklos požymius, tai jau ir kūrėme ateitį. Ir šiuo atveju aš galėčiau, aš nekėjau apie tą statistikos eksdirektorių, bet tarkime, jeigu atmetus tos kubilių klas, klampinančias tokias, na, bėdas nedidelės, tai pasižiūrėkime, jis bando iš principo daryti didelius darbus. To, kas nebuvo padaryta per 20 metų. Ir ar tai vėlgi bus kitas, tu prasme, Taip pat bus pasakyta, kad čia yra antras dugnas, kai atidarysim, pamatysim, kad tenai vėl slypi kažkieno interesai kai demaskuosim tuos, tada išlys dar vienas dugnas. Mes taip paprastai tai baigėsi išprotėjimu. Turėtų baigtis, reiškia, nes, na, nu, tada tu matai vis, ta, vis daugiau dugnų ir jokios pabaigos. Aš visada ieškau, nu, vis tiek reikia ieškoti pozityvios išeities kažkokios. Gerai, Rolandai, o ar supratimas, arba žinojimas, na gerai, daug sakai, analizuoji. E, e sistematizuoji, bet ką tas pakeis, ką tas pakeis, kokios jėgos gali mūsų gyvenimą arba valdymą pakeisti? Mūsų gyvenimą pakeis pats gyvenimas. Aš Jis sakiau, nepakeis turbūt. Ne, kaip mes gyvenam iš to, ką aš supratau, valandų valandas iš tikrųjų sėdėdamas internete, kad mes gyvenam įspūdingų, tiesiog įspūdingų permainų išvakarėse. Kokios jos bus? Čia jau galima fantazuoti. Bet aš dar sėki sakau, ta finansinė sistema, kurio mes gyvenom, tiesiogiau vakarai gyveno po kario laikų, o mes įsiliejom, čia 90 metais, jinai savo gyvenimą baigė. Kas vietoj jos iš karto galima Niekas nežino, niekas nežino. O kokie variantai galimi? Variantai, o čia jau prasidės fantazijos. Čia jau prasidės fantazijos. Bet aš tik noriu porą, porą pavyzdžių, va, žiūrėkit, aš kalbu apie tą demokratiją, jūs iš karto duodat Stalino ir Hitlerio pavyzdžius, ar ne? Nu, tai yra toks labai primityvus dalykas, bet jūs neužmirškit kitų pavyzdžių. Pietų Koreja atsistojo ant kojų tik dėka to, kad buvo vienpartinė sistema po karo. Japonijoje liberaldemokratai valdė po karo irgi keliasdešimt metų. Švedijoje socialdemokratai valdė irgi ten 50 ar 60 metų. Tečer netgi. Tai buvo autoritariniai režimai. Ir iš esmės niekur nėra tos tokios laisvės ir demokratijos, kaip mes įsivaizduojame. Ką rodo tas pavyzdys su jungtinių valstybių remėjais? Tik ten, kur nėra autoritaro aiškiai matomo, tokio kaip Tečer arba, sakykime, tas Pinochetas Čiliai, yra autoritaras grupuočių vaidmenyje, o Amerikoje tai yra, tai yra tas finansinis elitas, kuris ir kontroliuoja visą situaciją. Taip jis nėra vieningas, be abejo. Ten šiandieną ginčas vyksta koks jungtinėse valstijose. Vieni sako, kad reikia iš tų problemų, į kurias jie pakliuvo, bėgti užsidarant savyje ir spjauti visą kitą, kas ten yra. Kiti sako priešingai. Ir tos dvi grupuotės dabar e, tenais polemizuoja, kaip išeiti iš padėties jungtinėms valstijams. Bet ir viena ir kita grupuotė puikiai suvokia, kad taip toliau e, nu, per pusę daugiau leis, negu tu gauni, yra neįmanom. Vėlgi aš galėčiau paaiškinti, kodėl tai nesukelia infliacijos kol kas. Kur tie pinigai nueina, kurie šiandieną yra e, Spausdinami. emituojami. Mm. Nu, kokie ten spaudė, nulį prirašo kom per viskas. Ten tai jų net nespausdina. Bet kodėl jie infliacijos nesukelia? Irgi būtų galima paaiškinti. Visa tai yra žinoma. Jeigu kas norėtų žinot, tą gali sužinot šiandieną internete viskas yra parašyta. Ir žinot, manęs dažnai klausia tokio dalyko žmonės. Nu, sako, jeigu viskas taip yra parašyta, atvirai, Tai sakau, kodėl? Kodėl nekylas pasipriešinimas? Kodėl? Kodėl? kodėl? Atsakymas yra elementarus kaip 2 ar 2 keturi. Kiek tu audry pažįsti žmonių, kurie gilinasi į pinigų emisiją ir visus tos reikalus? Mm. Iš savo tarpę. Na, tiesą sakant, gal, nu, vienetus. gal ir nepažįstu. Nu, vienetus tu pažįsti. Na, vienetai, taip. Iš tų vienetų suvokia, tai yra pajėgia suvokti, ką jie dar skaito, yra dar procentas. Tai galų gale domėsi tais reikalais, nu nežinau, nu 0,1 procento visuomenės, nu 1 procentas. Tai dabar jeigu tu išeisi ir pradėsi kalbėti viešumoje, va tą, ką aš dabar darau, viską, ką žinau apie šios dienos pasaulį, tai ne tik mano kolega mane pradės e, Smerk. durninti, bet ir didžioji dauguma klausytojų. Nes čia, nu įsivaizduok, tu daltonikų pasaulyje, tu pradedi kalbėti apie spalvas. Tai tiem daltonikam tas, kuris apie spalvas kalba, atrodys mažų mažiausiai keistas. Tai lygiai tas pats yra ir čia. Ir dėl to galima rašyti internete viską visiškai atvirai, kadangi ta žmonių dalis, kurie tuo domisi ir paėga suprasti, yra antiek maža, o plus dar jinai neturi galimybių išeiti į viešą erdvę informacinę. Ir tada tu tampi pajokos objektu. Net jeigu tu kalbėsi šventą teisybę. Taip yra sukurta sistema. O ką reikia daryti? Pirma, reikia kaip chirurgui prapjauti tą pasaulį ir pažiūrėti į realiai. O jis yra visiškai, mėlyje mano klausytojai, netoks, kaip jūs daugumai įsivaizduojate. Nu, jis yra visai kitoks. Tu atvėriai, pasižiūrėjai realiai, bandai suvokti, realiai be fantazijų. Koks jis iš tikrųjų yra. Abejodamas viskuo, ką tu skaitai. Abejodamas net savo žodžiais, kuriuos aš dabar šneku. Tada tu žiūrėk, Kokių sprendimų galima imti? Pavyzdžiui, dėl tos demokratijos. O kodėl, aš jau sakiau, gal čia, gal kažkur kitur, kodėl neįveks, pavyzdžiui, rinkėjui, rinkėjui egzaminą. Jeigu tu nori būti rinkėjas, tu išlaikyk nors elementariausius egzaminus, įrodyk, kad tu nors bendriausiais bruožais suvoki, kaip formuojamas biudžetas, kokios yra partijų programos, nors bendriausiai... Bet tai nerealu. Nes net politikam egzaminų neįmanoma. O įvesti. politikam reikėtų dar sudėtingesnius bet, egzaminus. Bet, bet apie tai... Vat jums viena iš išeičių. Kalbėjome... Vat jums viena iš išeičių. Ir gal tada žmogus ir pasirodytų, kad didžioji dalis ir nenori dalyvauti tose rinkimuose. Jis nepadarys to žingsnio. Tai tada kodėl mes jam suteikiam teisę spręsti mūsų likimus, jeigu jis nenori šito daryti? O jam mes jį priverčiam, kaip kuriuose šalyse net už pinigus priverčiam. Nu, jis nueina tada ir meta tą biuletenį. Gerai, dabar pertrauka. Audris Andanaitis tęsia rakto pokalbį. Toliau diskutuojame apie tai, kas vis dėlto mus valdo ir kokie procesai vyksta šiandieninėme pasaulyje. Priminsiu, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Rolandas Paulauskas bei leidėjas Gytis Vaškelis. Gyti, tai demokratija, kiek yra valdomas iš tikrųjų procesas, kiek jis yra savaigis dalykas. Tarkime, Europos, Sąjung, Europos Sąjunga kaip demokratinė institucija, kuri iš esmės vis dėlto tam tikrą prasme ir grasina nacionalinių valstybių uh, egzistencijai ir kažkokius valinius sprendimus akivaizdžiai priima, kiek tai yra samoningai veikiantis ir tuo pačiu galbūt ir Lietuvai grėsmingas darinys. Tik tai demokratijos. Na, aš tik prisiminsiu dabar jau praeito amžiaus rašytojo Balius Rogos žodžius, kad reikia mokytis gyventi prie ugnikalnio. Ir dėja, mums tenka gyventi papėdėje ugnikalnio. Mes galime pasirinkti, kurie ugnikalnė. Ar Tarybų sąjunga, ar Europos sąjunga, ar kaip kiti sako, Sovietų sąjunga ir Europos sąjūza. Su tam tikra ironijos doze, juk tie, kurie gyveno Sovietų sąjungoje, prisimena, kai būdavo iškeliamos didelės programos kukurūzų auginimo, jo, paskui ten jos žlugdavo. Europos... Aš tik vieną digresiją. Pasirodė, kad kukurūzus, kai Kruščiovo neliko, lietuviai augina su didžiausiu džiaugsmu dabar ir šeria jos gyvulius tais kukurūzais. Taip kad pasirodo netoks jau durnas tas Kruščiovas. Ir vynogės augina dabar jau. Tik veislės kitos. Ir jeigu mes pasižiūrim į ES, irgi mes turime daug programų, tik tai jas, jeigu duoda pinigų, paskui kontroliuoja labai e, skrupulingai, smulkmeniškai. E, formaliai iki pat pabaigos atsiminkim tos anegdotus apie riestus agurkus ir apie... Agurkų riestumo kampą. Jo, ir, ir apie e, Suomijoje sėją ir pjūtį, kaip ten būdavo reglamentuojama, kad e, Suomiai veždavo komisarus, rodydavo, kad dar, dar sniegas, dar nereikia sėti, arba kad jau... Va, tai čia galima visada reglamentuoti. Kiek mums yra pavojinga, na tai man, man atrodo visada yra pavojinga tiek, kiek mes patys jaučiamės e, silpni arba stiprus. Ar mes šitam pasauliu ką nors veikiame, ar dėjojame. Ir labai lengva, iš esmės tikrai lengva yra dėjoti. Nors pasidaro labai sunku gyventi, bet dėjoti yra lengva. E, o padaryti ką nors konkretaus, kasdien, kad ir nedidelį darbą. Ir žiūrėk, už 10-20 metų kas nors pasidaro. O kodėl Lietuvoje tie nedideli darbai nevyksta? Aš sakyčiau, gal yra vis tik tai dingusi darbo tradicija. Darbo suvokimo kaip šventės tradicija, bendruomeninė tradicija. Juk jeigu kas ką padaro, taigi kiti kaip, jie, jie ne tai, kad puola patys ką nors daryti, dar daugiau negu tas padarė. A jie pavydė, apkalba. Nu, būna tokių atvejų. Tai... Būna, bet mes kaip valstybė, tarkime, jeigu mes jau valstybiniu mastu, tai mes... nedidelė, nelabai takinga. Jeigu mes su savim nesusitarėm, tarpusavį nesusitarėm, bendruomenių neturim, tai apie kokią tada mes toliau valstybę šnekam? Jeigu yra stiprios bendruomenės ir valstybė stipresnė. Gerai, valstybė nedidelė, neįtakinga, bet jinai skani. Skanus kasnis. Na, tarkime, Karolandas prieš, prieš laidą man sakė, Europos Sąjunga reikalauja Lietuvos regionalizavimo. Ne tik visos Europos. Na gerai, visos Europos, bet kiek mums tas yra, sakysime, skaudus ar pavojingas dalykas? Mums yra pavojingas tik todėl, kad mes patys viską puolam taip pat vykdyti ir daugiau negu ES reikalauja. Mhm. Bet tai kažkam yra patogu. Nu, prisiminkim, kai mes dokumentus pasirašinėjom. Dar tik patvirtino, nieks neskaitė, pasirašėm, priėmėm 900, kiek ten, 50 puslapį. Taip. Nu, pat ir viskas. Ir, ir prie ko čia Europos Sąjunga, jeigu mes patys tokie. Kitaip tariant, mes savanoriškai į tą avių tarpą įsirašome. Mes ne tik tai įsirašome, mes didžiuojamės, kad esame avis. Ir kodėl neatsiranda ne vieno piemens? Tai kam tos avis tokios reikalingos, kurios, kurios, kurios nu, net nebesupranta, kam jos gyvena. Iš kitos pusės nėra taip blogai, pasižiūrėkime, nu, vis tik yra ir pilietiškų žmonių, ir, ir matome iš paskutinių metų pakankamai ir šios kovos vyksta. Uh, dėl tam tikro samoningumo atsiradimo kai kurių žmonių, kurie kovoja, eina iki paskutinio. Man Puciūno istorija, pavyzdžiui, yra labai, labai simptoma, simptomatiškas dalykas. Ir aš manau, kad mes žinosim kažkada atsakymus. Ir, Na... ir, ir, ir tokių pavyzdžių yra nemažai. Ir pažiūrėkit, kiek žmonių stovi vienoje pusėje, kitoje pusėje. Ir, ir vis tik tai, man atrodo, visuomenė galų gale atsirenka, sunkiai, nes, nes klaidinimų yra daug ir, ir, ir laidos yra brangiai daromos ir, ir brangiai perkamos, bet, na, kaip sakau, vis tiek tiesa kažkada išlenda, nėra viskas paprasta. Gerai, galbūt jinai kažkada išlenda, gal atsirenka, gal neatsirenka, bet, e, Rolandai, e, Lietuvos istorija, Žečpos polita, dar mm, buvo sakoma, tegul būna silpna valstybė, niekam neužkliūsime, Europoje vyksta tam tikri procesai, mes niekam nekeliam pavojaus tegul būna pas mus anarchija ir kaip eisis, taip eisis. Dabar nėra kažkas panašaus. Kažkas kažkur kažką daro, o mes vis dėlto Žeškos politika. Aš nežinau, čia šiaip kolegos pašnekovo nuomonė, tai aš čia turiu labai daug, į ką turėčiau oponuoti ir kategoriškai nesutikti. Bet čia net nežinau, čia mums laidos neužtektų, nes labai daug temų. Ne tiek jau daug laiko, taip, bet... bet o šnekant apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, naudry. Nu vėlgi, galvokim logiškai. Europos komisija yra nedemokratiškas organas. Jis yra paskirtas. paskirtas. Mes jo atšaukti negalim. Jokios demokratijos pačioje Europos Sąjungoje nėra, niekada nebuvo ir kol kas nenusimato, kad bus. Galim prisiminti, kaip jie pasielgė su Danija, kai jinai nenorėjo stoti į Europos Sąjungą. Per tris referendumus ją išprievartavo tiesiog. Prancūzija lygiai taip pat išprivartavo. Prancūzija vienu balsavo už Maastrichto sutartį procento dalimis, Ir tik dėka imigrantų, <laughs> kurios šiandieną Sarkozy bando išvaryti. Jeigu emigrantai būtų negalėję dalyvauti balsavime, Prancūzija būtų nubalsaus prieš. Toliau, jūs sakot, kad nėra piemenų. Tai kaip jūs supaprastintai žiūrit vėl į pasaulį? O aš iš pas tave studijoje jau metus laiko nebuvau. Tai iš kur atsirastų piemenų? Ir ne, neimkim, sakykime, mano pavyzdį. Paimkit Haiderio pavyzdį Austrijoje kai jis matydamas į ką virsta jo šalis ir šimtmečiai darbo, kai jis pradėjo keltos klausimus ir laimėjo rinkimus, ką padarė Europos Sąjunga, atsisakė su juo, ne su juo, su Austrija atsisakė bendradarbiauti. Ir Haideris turėjo pasitraukti. Lepenas, Prancūzijai. Vien dėl jo pakeitė rinkimų sistemą, kad jis nepraeitų į Prancūzijos parlamentą. Ir paradoksas, jis Europos parlamente turi savo žmonių, o Prancūzijos ne. Nes ten taip yra sukurta Ir tai buvo dėl jo padaryta savo metu, čia senai buvo. Ir aš jums galiu vardyti ir vardyti ir vardyti tos pavyzdžius. Jūs, jūs Dabar patys, eikim toliau. Patys savo modelį. Ne, e, ne, Dabar eikim toliau. Jūs sakėt, kad reikia atrinkti, jie atrenka, o jūs vėl nepatenkintas. Tai jie atrenka, aš dabar pasakysiu, kokiais tikslais jie renka. Ir dabar vat, stokit jūs į Briuselio biurokratų padėtį. Yra 27 šalis su skirtingais interesais, su visiškai priešingais reikalavimais. E, kokia nors Skandinavija ir Portugalija, tai yra nesuderinami dalykai, nesuderinamos ekonomikos, viskas yra kitaip. Kad šita sistema funkcionuotų, reikia užbaigti su jų savarankišku buvimu geopolitiniai erdvėje. Ir kitaip yra dvi alternatyvos Briuseliui. Arba Europos Sąjunga subyra ir tie procesai taip pat yra matomi, kai tik tais gyvenimas kolon baigėsi, o gyvenimas kolon baigėsi, ir paaiškėjo, kad pinigų tai nėra šitam gerbuviui. Ir prasidėjo dalybos, va, Slovakija jau nenori už Graikiją mokėti. E, Vokietijos kanclerė pralaimėjo rinkimus, nes graikam padėjo. Be vienas niuansas dėl Graikijos ir Vokietijos. Didi, nemaža dalis graikų skolos susidarė dėl to, kad vokiečiai juos duotuodavo per savo bankus, kad jie pirktų vokiečių karinę techniką. Ir prisipirko. Ir prisipirko, suprantate, dabar viskas yra... Bet eikim toliau šitą analogiją. Ir jūs turit alternatyvą. Arba jūsų tos 27 narės su savo prieštaravimai susprogdins šitą ilgametį triusą. Kitas kelias – reikia daryti unitarinę valstybę. Trečio kelio nėra ir būt negali. O mūsų žmonės ir, ir Europos žmonės apskritai didelė dalis įsivaizduoja, kad galima eiti ir į kairį, ir į dešinį iš karto. Suodė, tai yra tik tas pats wishful thinking, tas amžinas norėjimas, kad būtų taip, kaip būti iš esmės negali. Ir kaip buvo iki tol? Ne, jie nori tokių, jie rožinių svajonių prisikūrė ir galvoja, kad taip ir gali būti. O būt gali tik taip, kaip apskritai dėsniai leidžia. O dėsniai leidžia Europos Sąjungoje arba subirėti, arba taptų unitarnė valstybė. Ir dabar pasižiūrėkit, kas vyksta. Užsienio reikalų ministerija, kuri kalbės ES vardu, jau yra, diplomatų korpusas yra kūriamas, saugumo tarnyba, kuri bus pavaldi tik tais Briuselio komisarams, jau yra, toliau, biudžetų kontrolė, jau yra reikalavimai, taip, tik tais kol kas nepasiduoda, dabar grįžkim prie šito regionavimo Kam jiems reikalingas regionavimas? Pirmiausia, visada reikia kelti savo klausimą. Tie, kurie šitą procesą stumia, jie ką, o šiaip su vieną rytą atsikėlė ir galvo, ai gal regionuokime Europą, ar ne? Nu, jūs vėlgi, jūs labai naiviai tada žiūrite į žmonės. Jie, jie kažkokį tikslą tie žmonės turi, o tikslas elementarus. Kad ES nesubirėtų prieštaravimų šitam verpėte tų 27 šalių, reikia sumažinti atskirų valstybių reikšmę. Kaip jie galima sumažinti šalia kitų dalykų? Padalinti jas. Padalinti regionais. Mhm, taip. Ispanija ir dabar jau sproksta iš vidaus. Kai aš buvau e, Barcelonoje, aš mačiau ant kalnų užrašytą laisvę Katalonijai. Ten viskas laikosi ant snarglių. Bretanija, Baskai, iš Airijos reikalai, Korsika, Sardinija yra pilna problemų. Tai reikia tik žemaičius šitą. dar pridėk. Ir žemaičius pridės. Ir žemaičius pridės. Nes tai Nu, jeigu aš būčiau Briuselio komisaras, man būtų šitaip žymiai lengviau perspektyvoje valdyti vat, visą šitą teritoriją. Ir taip aš sumažinu valstybių įtaką. Gerai, kas šitie didėjai žaidėjai? Briuselio komisarai? Oi ne, oi ne. Tai yra transnacionalinės kompanijos, joms reikalingos didelės rinkos. Joms, reikia, joms visiškai nesvarbu, kas gamina tą jų produktą ir perka. Svarbu, kad jis duotų pelną. Ašgi ne veltui pradėjau nuo to, kad jeigu jūs valdo trilijonus eurų ar dolerių, jums reikalingos ir atitinkamai didelės erdvės, kur tam kapitalui nėra kliučių. Audrinė vieną kartą pas tave laidose kalbėjom. Kas gali sustabdyti transnacionalinės kompanijos judėjimą pasaulyje? tik nacionalinė valstybė, kadangi jinai dar turi suvereniteto teisę į savo teritoriją. Ir suverenas turi teisę nustatyti šitoj teritorijoje ir taisyklę žaidimo. Ir jūs galit, pavyzdžiui, uždrausti kokios nors Monsanto firmos veiklą. O Monsanto tai yra genetinius produktus šiuo metu sukoncentravusi savo veikloje. Tai yra pagrindinė pasaulyje firma, kurie va tos visus modifikuotus genetinius produktus stumia pasaulį. Monsanto. Jūs galite uždaryti jos veiklą Lietuvoje apskritai. O kai nėra nacionalinių valstybių, o yra tik didžiulės teritorijos, kurie demokratijos pagalba pastato savo, savo komisarus, jiems atsiveria žymiai patogesnės e, galimybės. Taip, Gyti, galima sutikti, nesutikti su Rolandu galbūt, bet kažkas Lietuvoje turėtų apie tuos dalykus mąstyti. Ar mes nepasigirdame? Jeigu galima nesutikti, tai reikėtų paneigti, tai, argumentuoti. Tai, aš ir kalbu apie tai, kad analitinis kažkoks centras Lietuvoje, geopolitinių procesų. Ne, nu tai buvo. Kas? Matieka vadovavo. Man atrodo, panaikino. Aha, tikrai. Buvo strateginių tyrimų. Kaip centras. ir užmiršau, kad. Buvo kad... Paulauskas, buvo pasirašęs popierius ir jis funkcionavo keletą metų. Ir ką jis nuveikė? Nu, nežinau, aš tai prasme mažai domėjausi, bet, bet kiek žinau, žmonės ten protingi dirbo, gal dėl to panaikino jos Aha. prieš Taip. krizę. Bet nu, supraskit vieną dalyką, nu, aš dabar sukūriau dar, dar vieną naują teoriją, kad vis tik tai yra kažkoks centras, kuris mažina gimstamumą Europai, europiečių, kad e, Azijos gyventojai, indai, kinai okupuotų viską ir dinks nacionalinės valstybės, liks nacionalinė Indija, nacionalinė Kinija didžioji. Amerika taps jų provincija ir gal kolonija. Nu, galima, nu, trans, transkompanijos bus nupirktos, reiškia, kinų, arabų vėlgi už. Bet procesai už, tai tam kaip ir neprieštarauja. Tai aš, vat ką ir sakau, nu, lik ir viskas taip, nu, ir, ir, ir va, tavo už dešimt metų galėsit paklausti, kas pirmas apie tai pasakė. Tai gerai, bet jie savaiminiai ar nesavaiminiai? E... Man labai patiko Nobelio, Nobelio premijos laureatų kelių pasisakymai, kurie galų galę sako, žinot, sako, ekonomika matyti ne mokslas, mes nieko negalim pasakyti, kas bus. Mhm. Gerai, tai Rolandai pabaiga jau laiko tai 30 sekundžių, tai gal įkurk tokį, tokį vas, analitinį centrą, kuris galėtų mhm. formaliai. E, Sorošas pafinansuos? Kuris galėtų dirbti. Tam. Jeigu tik toks centras atsirastų ir pradėtų turėti nors kokią nors didesnį įtaką, čia nepamatytume daugiau nepadujų tokio centro. Mhm. Na, va, va čia gal yra viena iš Lietuvos bėdų. Ne Lietuvos bėdų, Audri. Čia yra, čia yra vakarų civilizacijos bėda. Nu, tu įsivaizduok, tu valdai bėda. tos trilijonus. Ir tu matai, tu stebi rinką ir staiga atsiranda veikėjai, kurie prieš tave kovoja. Ką tu su jais padarysi? Turėdamas finansus. Ta pati, kad su vabalais. Nugali Amerika krepšinio komandų. O tu, o tu finansų neturi. Na, taip. Gerai, gaila, kad va tokia gaida.